Ia dilakukan sesuai dan sebatas kesanggupan setiap orang. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa aku tidak sanggup untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Bila ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh hafizahullah taala fadalla ala annahu la yu'zaru ahadun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang diberi uzur yang terlepas dari kewajiban untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Akan tetapi tentunya setiap orang melakukannya sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang memiliki kekuasaan dia mengingkari dengan tangannya, merubah kemungkaran dan menghilangkannya dengan tangannya. Dan orang yang tidak memiliki kekuasaan ia mengingkari dengan lisannya, menjelaskan, menasihati, memberi teguran, mengingatkan menunjukkan manusia kepada kebaikan dengan lisannya. Dan orang yang tidak sanggup untuk melakukannya dengan lisannya, ia ingkari dengan hatinya. Maka tidak ada seorang pun yang barakallahu fikum. tidak memiliki kesanggupan untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya abadan. Mungkin saja terkadang ada orang yang dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, tidak sanggup mengingkari dengan tangannya, akan tetapi mengingkari dengan hati setiap orang bisa melakukannya. Karena perkara hati barakallahu fikum tidak bisa dipaksa. Walaupun lisan seseorang, walaupun perbuatannya dipaksa oleh seseorang, diancam dia untuk melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Dari sebuah kemungkaran misalnya, perkara hati tidak bisa dipaksa. Untuk mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisannya mungkin dia tidak sanggup. Apalagi dengan tangannya. Tapi hatinya. Siapapun tidak mendapatkan uzur padanya. Kemudian catatan penting. Barakallahu fikum. Yang diingatkan as-syeikh al-fawzan hafidhahullahu ta'ala. وَإِذَا أَنْكَرْتَ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِكَ فَإِنَّكَ تَعْتَزِلُ أَهْلَ الْمُنْكَرِ وَمَوَاطِنَ الْمُنْكَرِ وَتَبْتَعِدُ أَنْهَا Bila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, maka engkau menjauhi dan memisahkan diri dari ahlul mungkar, dari tempat-tempat kemungkaran menjauh darinya. Fala tajlisu fiha, jangan bermajlis padanya. Wa tusyarikuhum fi mungkarihim dan engkau bersekutu berserikat dengan mereka dalam kemungkarannya. Wa anak ana munkirun biqalbi Lalu engkau mengatakan aku mengingkari dengan hatiku. Duduk bersama, majlis bersama, bergabung bersama mereka. Lalu kemudian barakallahu fikum. Dia menyatakan saya ingkari dengan hati saya. Maka syaykh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah ingatkan. Hada la yakfi. Ini tidak cukup. Ini tidak tidak cukup. Balla budda an tabta'ida anil munkari wa ahlihi wa la tukhalitu ahlal munkar. Bahkan yang menjadi keharusan adalah engkau menjauh dari kemungkaran dan ahlul munkar, jangan bergaul bersama ahlul munkar illa idza kunta tastati'ul islah. Kecuali kau sanggup untuk memperbaiki Maka bila engkau tidak sanggup untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dirimu. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Al-bud'u ma'nahu al-farju. Wa fi bud'i al-bud'u maknanya adalah al-farju, kemaluan. Ya'ni yang dimaksud di sini adalah seseorang menunaikan syahwatnya adalah sedekah. Manusia memiliki insting, punya tabiat, memiliki syahwat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada pada kaum lelaki dan kaum wanita dari Bani Adam dan yang lainnya. sebagai bentuk ujian bagi Bani Adam. Allah berikan mereka syahwat sebagai bentuk ujian. Dan juga barakallahu fikum sebagai bentuk dan terkandung di dalamnya maslahat kebaikan agar tetap terjaga naam keturunan manusia berkembang biak syahwat itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Padanya mengandung sebuah bahaya. Lalu kemana ia salurkan syahwat tersebut? Bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dari bahayanya? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baginya tempat untuk menyalurkannya yang ia letakkan padanya syahwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri-istri Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian, dari diri-diri kalian sendiri, istri-istri. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri zaujatin minan nisa kata syekh an khalaqa lakum zaujatin minan nisa Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari kalangan wanita yang padanya seorang suami menunaikan dan meletakkan syahwatnya dan ia selamat dari petaka serta bencana syahwat tersebut dan juga padanya ada bentuk menanam benih ketika ia menanam benih di tanah yang baik pada rahim yang baik maka akan melahirkan dan menghasilkan az-zurriyah as-salihah akan melahirkan anak turunan yang saleh maka bila barakallahu fikum seseorang mencukupkan syahwatnya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan maka yang demikian ini adalah sedekah baginya yang demikian itu adalah sadakah baginya. Karena ia telah menjaga kehormatan dirinya. Di waktu yang sama ia menjaga kehormatan istrinya. Dan juga di waktu yang sama dia ikut serta dan berandil dalam membangun umat dengan mengadakan anak turunan yang saleh, Berarti barakallahu fikum pada syahwat tersebut ada kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung yang padanya seseorang barakallahu fikum mendapatkan nilai ganjaran dan pahala sedekah. Ikhwani fi din ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka merasa heran. Lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun Apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ia meletakkan dan menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang haram? Yani pada selain istrinya atau budaknya. Ia berzina, melakukan perbuatan liwat. Iyadhan billah. Akana alihi fiha wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang ma'ruf. Agar mereka menetapkan yang demikian bahwa memang dosa ketika dia meletakkannya pada sesuatu yang haram. Dan mereka menyatakan, Naam, Tentu ya Rasulullah. Kalau seseorang menyalurkan, melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram, pada sesuatu yang haram, maka ia mendapatkan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam mengatakan, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Maka demikian pula Apabila dia meletakkannya, menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menerangkan kepada mereka bagaimana seorang insan diberi pahala ketika ia menunaikan syahwatnya kepada istrinya dengan al-qiyas. menjelaskan dengan metode al-qiyas mengkiaskan kepada orang yang menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram di mana ia pasti mendapatkan dosa ia pasti mendapatkan dosa Allah Azza wa Jalla berfirman وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki mereka tidak dicela karenanya maka barang siapa mencari selain itu maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hukuman ajilah wa ajilah. Hukuman yang disegerakan di dunia ataupun nanti yang ditunda di akhirat iyadhan billah. Di dunia diberi hukuman dengan hukum had dan di akhirat dengan azab yang pedih. Wanita pezina dan lelaki pezina mereka akan diazab di neraka dengan azab khusus yang melebihi azab bagi pelaku dosa yang lainnya. Sebagaimana datang penyebutannya di dalam ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala qala ba'du ahli al-ilmi sebagian ulama menyatakan wa hadha fihi dalilun ala anna al-qiyasa dalilun sahihun haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'malahu Di sini terdapat dalil bahawa qiyas adalah dalil sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Maka ini termasuk dalil amalan dengan qiyas di dalam syariat. Beramal dengan qiyas di dalam syariat. Dan qiyas adalah dasar keempat dari dasar-dasar adillah di dalam syariat setelah Al-Quran, Was-Sunnah, Wal-Ijma' kemudian yang keempat Al-Qiyas. Maka hadis ini barakallahu fikum Padanya terdapat keluasan fadilah, keutamaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Untuk meraih kebaikan. Di mana apabila engkau terasa berat bagimu tidak sanggup untuk berinfak dengan harta. maka engkau tidak akan merasa lemah dari perangai-perangai yang disebutkan. Dari perangai-perangai yang disebutkan. Jalan-jalan, pintu-pintu yang dengannya seorang hamba bisa bersadakah Kesempatannya terbuka lebar, terbuka luas. ucapan tasbih sadaqah ucapan takbir sadaqah ucapan tahmid sadaqah ucapan tahlil sadaqah beramar ma'ruf sadaqah bernahi mungkar sadaqah bahkan menyalurkan syahwat pun adalah sedekah allati la tahtaju ila malin tidak butuh kepada harta tidak butuh kepada biaya. Dan di sini di dalam hadis ini kata Syekh Hafizahullahu taala wa fihi fadlul aghnia alladzina yatasaddaqun. Dan juga padanya terdapat faedah tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka bersedekah yang mereka bersadakah. Yang disebutkan oleh para fukara'us sahabah, bahwasannya mereka orang kaya meraup pahala yang begitu banyak. Di saat mereka sama-sama berpuasa, di saat mereka sama-sama menegakkan sholat, tetapi mereka pun ditambah dengan yatasaddaquna bifuduli amwalihim mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wa fihi fadlul aghnia alladziina yatasaddaqun. Maka di sini terdapat fadilah keutamaan bagi orang-orang kaya yang mereka bersedekah. Terlebih di saat orang sedang membutuhkan. Di masa pandemi, di masa ketika terjadi bencana ulurkan tangan-tangan kita barakallahu fikum wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah akan bantu seorang hamba ketika ia membantu saudaranya kemudian yang berikutnya yang terkandung di dalam hadis ini wa fihi hirsu ashabati alal khair al semangat para sahabat terhadap kebaikan. Wa annahu wa anna al-insana yanbaghi lahu an yandama ala ajzihi an fi'lil khair. Dan bahwa seseorang sepantasnya untuk menyesal ketika ia lemah tidak sanggup melakukan kebaikan. Mereka berharap, mereka berangan-angan, bercita-cita Bagaimana tidak ketinggalan bisa mendapatkan kesempatan meraih pahala yang banyak sebagaimana as-sahabah al-aghnia sahabat-sahabat yang kaya bahkan subhanallah kata syekh faida nadama wa tamanna yulhaqu bi ahli al-khair bi niyyatihi bila ia menyesal dan berangan-angan bercita-cita maka dia digolongkan kepada ahlul khair dengan niatnya. Yang ia ghibah kepada mereka, kepada sahabat yang kaya bukan faktor kekayaan yang ada padanya. Tetapi bagaimana dengan kekayaan itu yang mereka gunakan bersadaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala karenanya. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum. Wa fihi anna al-'adati ma'a an-niyyati as-salihati tatahawwalu ila ibadat. Juga terkandung sebuah pelajaran yang sangat berharga, faedah yang sangat penting. bahawa kebiasaan bila disertai dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik akan berubah menjadi ibadah, beralih menjadi ibadah. Sebagaimana ketika seorang lelaki, seorang suami menyalurkan syahwatnya. Ini adalah adat, sebuah kebiasaan. Apabila dia meniatkan ketika menunaikan syahwatnya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya, dan mencegah diri dari perkara-perkara haram, maka menjadi ibadah bagi bagi mereka. Oleh karena itu, Barakallahu fikum, fayambagi lil insani an yuhsina niyatahu fi jami'i umurihi hatta yu'jara alaiha. Sepantasnya bagi manusia untuk memperbaiki niatnya pada semua urusannya agar ia diberi pahala karenanya. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-25. Kita beranjak pada hadis yang ke-26 Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap persendian dari manusia ada sedekah padanya setiap hari yang matahari terbit padanya Berbuat adil di antara dua orang adalah sadaqah membantu seseorang pada kendaraannya, engkau membantunya menaiki kendaraannya atau engkau angkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang engkau lah- langkahkan berjalan menuju sholat adalah sedekah dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sadaqah. Diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim rahim, rahimahumallah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu sulama minan nasi" Setiap persendian manusia Manusia Memiliki banyak persendian Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Ahmad serta Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dalam hadis Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu dan juga datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil insani 360 mifsala pada manusia ada 360 persendian ada 360 persendian. Ada yang besar, ada yang kecil. Tersebar dalam jasad kita. Setiap hari engkau memiliki tanggungan sedekah atas persendian-persendian tersebut yang terdiri dari 360 persendian. وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِثَلَاثِمِئَةِ وَسِتِّينَ صَدَقَةً Siapa yang sanggup untuk bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala yassara hadha. Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan. yang ternyata barakallahu fikum Allahu Azza wa Jalla menjadikan sedekah tidak hanya dikhususkan dengan sedekah harta saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya yang sifatnya lebih umum dibandingkan sedek, sekedar sedekah dengan harta. Wa kullun yastati'uha di mana setiap orang sanggup melakukannya. Di antaranya adalah dalam setiap hari yang matahari terbit padanya agar kita bersedekah yaitu dengan ta'dilu baina tsnaini sadaqah engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah ketika terjadi permusuhan ketika terjadi sengketa, terjadi percekcokan di antara dua orang. Lalu engkau datang engkau upayakan adanya sulh dan islah. Engkau upayakan adanya sulh di antara mereka perdamaian. Engkau menghilangkan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Engkau menjadikan salah satu pihak riba kepada yang lainnya. Engkau lunakkan di antara hati-hati mereka. Ini adalah sadakah yang amat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 114 La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Atau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Atau melakukan islah. Perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan demikian. Demi mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala maka kelak akan kami berikan kepadanya ajran aziman pahala yang besar maka di sini barakallahu fikum fa hadza fihi anna al insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha bainal mutakhasimain wal mutanazi'ain di sini terkandung sebuah pelajaran yang amat berharga sepantasnya bagi manusia untuk bersemangat melakukan islah melakukan solah. Naam melakukan as-solah, perdamaian di antara dua orang yang berselisih, yang saling bertikai, yang saling bermusuhan. La siyama al-aqarib terlebih lagi para kerabat. La yatrukunna sayatanaza'un. Dia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai, saling saling bermusuhan lah. Tidak boleh dibiarkan yang demikian. Maka sungguh perkara yang lebih tercela lagi barakallahu fikum ketika ada pihak-pihak yang justru malah sengaja menjadikan api permusuhan, pertikaian, percekcokan, perselisihan semakin membesar, semakin menguat. Ya dan bila Ketika ada pihak-pihak yang berupaya untuk mendamaikan di antara mereka, membuat solah di antara mereka, justru dia berupaya menjadi pihak yang memprovokasi dengan berbagai macam tindakan-tindakan tercela agar tidak terwujud suluh di antara kaum muslimin. Oleh karena itu barakallahu fikum kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ba'dun nasi 'ala al-aqs sebagian manusia sebaliknya wal iyadu billah yatadakhalu fin niza'i bima yaziduhu wa yuharridu ahaduhuma 'ala al-akhar dia masuk nimbrung dalam pertikaian, dalam perselisihan yang ternyata semakin menambahkan pertikaian tersebut. Yuharrid ahadahuma alal akhar yang menghasut, yang memprovokasi satu atas yang lainnya. Apa kata syekh? Fahada syaitanun. Ini syaitan. Ammal muslimu fa innahu la yarda an al muslimuna wa yatanaza'u Adapun seorang muslim dia tidak akan ridha kaum muslimin saling bertikai, kaum muslimin saling bermusuhan. Bal yuhawilu al-islaha wa taswiyatan nizaa' bahkan dia berupaya untuk melakukan islah menghilangkan percekcokan pertikaian permusuhan rubbama yatahammalu min malihi liyusliha bainahum bahkan terkadang dia berupaya untuk korban harta demi terwujudnya as-sulh wal islah di antara kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimatun. Ini adalah perangai yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan al-islah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat bagi anda dan antum semuanya jazakumullahu khairan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.